بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد كانت از أبيوت شعری هست امام ابن أبي داود سرد أن سي وستة بيت شعر دار خلاصية عقيدية ثلاث عقيدية اهل السنة وجماعات كي إن شاء الله هم سعی میکنیم كي اون مطلب رو شفاف بگیم اون چیزی که 1200 سال پیش امثال امام ابن ابی داود و امثال امام ابو داود که پدرش هست و دیگران از ائمه اهل سنت از امام ترمزی گرفته امام نسایی گرفته امام بخاری و مسلم که اینا هم در یک اصری بودن و همه اهل حدیثی که در آن زمان بودن اعتقادشون یکی بوده یعنی کسی نبوده از اهل حدیث از علمای محدثین مثلا بیاد بگه ایمان قول و نیت قول و اعتقاد عمل جز ایمان نیست از محدثین کسی نیست شما نمیتونید پیدا بکنید یا از محدثین کسی نمیتونید پیدا بکنید که بگه مراد از استوای خداوند استولاست از محدثین کسی نیست از محدثین تا قرن سوم بعد از قرن سوم به بعد سوم چهارم دیگه بعد بیهقی میاد بیهقی یکم متأثر میشه به ابو الحسن اشعری ولی که تا قبل از امام بیهقی هیچ کدوم از محدثین اهل تعویل نبودن هیچ کدوم از محدثین و همچنین در بحث صحابه عدول شمردن و عادل شمردن صحابه همه با هم متفق بودن حالا در مباحثی که هست اون اعتقاداتی که در اون زمان رایج بوده را خواهیم گفت یعنی اون اعتقاداتی که خلاصه و اصاره از اعتقاد اهل سنت در اون دوره امام ابن ابی داود اسمش عبدالله هست کنیش هم ابو بکر ابو بکر عبدالله ابن ابی داود سلیمان ابن الاشعد سلیمان ابن الاشعد صاحب کتاب سنن هست سنن ابی داود که معروفه مال پدرشه سلیمان ابن الاشعد صاحب این حائیه ابن ابی داود هست عبدالله ابن سلیمان از علمای بغداد هست سال 230 به دنیا آمده 230 هجری و 316 هجری قمری هم وفات یافته امام ابو داود از همون وقتی که بچهش کوچیک بود عبدالله او را همه جا به همراه خودش می برد در مجالس علم او را شرکت میداد پیش محمد ابن بشار اسحاق الکوسج محمد بن علی فلاس و دیگران طلب علم میکنه و خود ابن ابی داود از جز علمای برتر بغداد بوده در زمان خودش جز هم عصران امام هم بوده از شاگردین بارزش امام دارقطنی است که معروفه که امام ابن کثیر درباره دارقطنی میگه فکر نکنم کسی دیگه مادری بتونه مثل این بزایی که دیگه کتابی مثل علل بنویسه شاگردینی بارزی داشته مثل ابو حفص ابن شاهین که این ابیات را ازش نقل میکنه هم ابن شاهین هم لالکاری ابن بطه اکبری صاحب کتاب الابانه اینجا ابن ابی داود میاد خلاصه نص با نص این ابیات را میگه بعد ابن بطه که شاگردش هست کل این مطالبی که اینجا دارید شما میاد تمامی اقوال سلف با اسناد روش اهل سنته با اسناد میاد در کتاب الابانه میاره یکی از برترین های اعتقاد اعتقاد سلف کتاب الابانه هست ابانه ابن بطه ابن بطه عکبری. تمامی این مسائلی که الان ما اینجا میخونیم همش با سند هست از صحابه گرفته از تابعین گرفته و از ائمه دیگر مثل مالک مثل سوری مثل اوزاعی امام ابن بطه میاد در اون کتابش نقل و بس شاگردین خیلی بارزه امام ابن نبی داوود بوده ما فقط در مکانتش من فقط گفته امام زهبی رو میخونم فقط یک جمله رو میخونم جملات علما درباره مدح و ستایشش خیلی زیاده امام زهبی میگوید و کان من بحور العلم کان من بحور العلم نبح بحور از دریاهای علم بوده دریاها بحيث ان بعضهم فضله على ابي حتی تا بعض که از علمای هم عصرش او را برتر دونستن بر پدرش ابو داود و جای دیگه میگه رجل من كبار علماء و ومن اوثق الحفاظ من اوثق الحفاظ یعنی از ترین حفاظ زمانه خودش بوده فقط الان اینجا یک بحثی میشه مطلعی میشه در بحث مکانات خود امام ابن ابی داود بعضی ها نقل میکنن که امام ابو داود فرزند خودش را جه کرده فرزند خودش را جرح کرده و گفته کذاب دروغگو هست کی این رو نقل میکنه این رو ابن عدی در کتاب الکامل نقل میکنه الكامل في ضعفاء الرجال میگه حدثنا علي بن عبد الله الداهري سمعت أحمد بن محمد بن عمر بن كركرة سمعت علي بن حسین بن الجنيد سمعت أبا داود يقول ابني عبد الله كذاب قال ابن صاعد كفانا ما قال أبوه فيه كفانا ما قال ابوه فيه یک اصطلاح مشهوری هست پیش اصولی ها میگن اثبت العرش ثم انقش یعنی اول دلیل تو بیا بیا بعد بیا بحث کن اول دلیل رو ثابت بکن آیا اسناد این چیزی که ابن عدی در کتاب الکامل نقل میکنه آیا اسناد تا ابو داوود صحیح یا صحیح نیست ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التبیین چیه حال روات را بررسی بکنید بیایم حال روات را بررسی بکنیم امام معلمی الیمانی رحمه الله میگوید الداهری و ابن کرکره لم اجد لهما ذکرا في غير هذا الموضع مجهول علمه میگه این دو نفر ظاهری و ابن کرکره دو نفر از راویان این اسناد مجهول عینن جای دیگه من این دو نفر رو ندیدم این در هیچ کتابی یادی ازشون نیست بعد میاد میگه امام معلمی و قول ابن صاعد ما قال ابوه فيه ان اراد هذه الكلمه فان كانت بلغته بهذا بلغته بهذا السند فلا نعلم ثابتا اگر ابن صاعد برداشت کرده این گفته را از این اسناد با توجه به این اسناد که ما این اسناد رو قبول نداریم اصلا وقتی که تو مستند ضعیفه چطور میاد از مستند ضعیف استنباط میکنی؟ استناد اصلا مردوشه این وان كان له مستند آخر فما هو اگر استناد دیگری داری بیا مدرکتو بیا یعنی اگر این گفته برای ثابت شده بیاد مدرکتو بیا و ان كان اراد كلمه اخرى فما هي و اگر منظور چیزی بوده باید مشخص بکنه یعنی اگر بالفرض هم میگم بالفرض که این قضیه ثابت شده نیست که مثلا امام ابو داوود بیاد فرزندش رو جرح بکنه. ما چیزی نداریم چون این بحث خیلی اشاعره پیرامون صحبت میکنه میگه این چه متنی شما میخونید این که اصلا ثابت نیست این که اصلا دروغو هست خیر این که چیزی ثابت نیست بالفرضم بالفرضم اگر بگیم ثابته یعنی که امام ابو داوود برای فرزندش این حرفی زده هم میشه بر چی هم میشه بر این که امام ابو داوود وقتی که بچهش بچه بوده میگه بچم دروغ میگه مثلا بالفرض حالا این کی گفته وقتی که بچه بوده این احتمال هست چون بچه انسان درباره بچه خودش داره حرف میزنه این احتمال هست وقتی که این احتمال هست اگر ثابت بشه وقتی که این احتمال هست دیگه ما نمیتونیم این همه تعدیل علما را با یک جرح رد بکنیم اونم جرحی که احتمال درش هست که این جرح در بچگی بوده هرچند که خود امام ابن نبی داود جز کسانی بوده که این مطلب رو بایدم بگیم در بغداد جز کسانی بوده که با امام تبری یه نوع خصومتی با هم دیگه داشتن یه نوع برخوردی با هم دیگه داشتن امام ابن ابی داود جز کسانی بود که امام احمد ابن حنبل رو خیلی مقدس میشمرد تقدیس میکرد امام تبری وقتی کتاب مجموع اقوال فقها رو جمع میکنه در یک کتاب جامع قول امام احمد رو نمیاره که امام احمد فقیه نیست امام ابن ابی داود قاضی بوده و ناراحت میشه که چرا شما امام احمد که که مکانت علمیش بر عام و خاص واضحه چرا شما قولش معتبر نمیدونید کسی بوده که امام شافعی رحمه الله دربارش میگه که ای امام احمد تو رفتی به مصر و بغداد و شام و دمشق من نرفتم احادیث اونها رو به من بگو تا من بهتر بدم مکانت امام احمد واضحه مستدش اصلا کافیه یعنی مستد امام شافعی 1800 تا حدیث توشه با تکرار مسلم و احمد با تکرار 28 هزار حدیثه امام احمد حفظش مکانتش جایگاهش نزد محدثی که از بخاری هم بالاتر بوده بخاری اگر 600 هزار حدیث حفظ بود امام احمد یک میلیون حدیث الف الف حدیث یک میلیون حدیث حفظ بود امام احمد شیخ بخاری محسوب میشه مکانتش جایگاهش درست کتابش بر اساس صحتی که امام بخاری نوشته ننوشته یعنی اون احادیثی که بهش رسیده مسند را یعنی انتقا کرده و اون اسانید رو گفته بر حسب حروف معجم ولی که این دلیل بر این نیست که شأنش جایگاهش کمتر از امام بخاری مثل امام مالک مثل امام اوزاعی اینا جز شیوخ قرن دوم جز علمای خیلی برتر بودن امام بخاری جز علمای قرن سومه و امام بخاری با توجه به روایت های اینها اومده کتاب صحیحش نوشته بس جایگاه علما رو باید هر کدوم جای خودشون بذاریم هر کدوم جایگاه خاص خودشون داره. امام ابن ابی داود در بغداد جایگاه خاص خودش داشته خصوصا مرجعیت حنابله بوده در زمان خودش یعنی تمامی حنابله بهش استناد میکردن از این بام که بین این دو تا عالم در این قضیه اختلاف افتاده بود حنابله سبب شده بود که موقف بگیرن از امام تبری و بخاطر همین امام ابن خزیمه میاد میگوید در کتاب چیزی که خطیب بغدادی نقل میکنه ازش در تاریخ بغداد میگه و ما اعلم على ادیم الارض اعلم من محمد بن جرير الطبری ولقد ظلمته الحنابلة من داناتر از ابن جریر کسی نمیدونم زیر سقف آسمان حنابله به ظلم کردن حالا این گفتم از باب این گفتم که یعنی این چیز در واقعی تاریخ نقل میشه از این نوع تعارض یا یک نوع برخوردی که بین دو تا عالم پیش میاد در یک مسئله مسئله اعتقادی نیست امام ابن جریر و امام ابن ابی داود هیچ مشکل اعتقادی نداشتن با هم دیگه فقط سر بحث اعتبار دادن به قول امام احمد در مسائل فقهی فقط تنها چیزی که هست یعنی بعضی از علما اومدن ایراد گرفتن از ابن ابی داود این بوده که تهمت ناسیبی بودن را بهش میزنن تهمت ناسیبی بودن ناسیبی به کسی چه, چه کسی گفته میشه ناسیبی به کسی گفته میشه که بغض علی رو داره که در این مد در این عبیاتی که ما خواهیم خوند خودشو بری میدونه و رابعهم خیر خیر البریه بعدهم علی حالا بحث میاد ان از عبیات خواهیم کن که میاد در عدم ناصری بودن خودش و اینکه حب علی و حب خلفای راشدین رو داره ثابت میکنه و این یک تهمتی بیش نیست یعنی ما خیلی جاها داریم که چیزهایی که مثلا بعضی چیزها که نقل میشه مجرد یک اتهام بدون دلیله بلکه خلاف دلیله مثلا اونجا داشتیم پدرش گفته دروغو هست اتهام بدون دلیل بدون مدرکه یه جای داریم که دیگه خب نقل این قضیه و اونم گفته خودش خودش داره میگه من علی رو قبول دارم شما میگید که علی رو قبول نداره کجا هست مدرکتون و از کجا دارید نقل میکنید اما ابیاتش ابیاتی که امام ابن ابی داود با حائیه در اینجا شروع میکنه شروع میکنه با قرآن و سنت با کلام خدا با توصیه به قرآن و سنت تمسک بحبل الله و تبع الهدى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح تمسك بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله حبل خدا هي القرآن بشتر المفسرين بالقرآن قرآن هرچند قرآن بدون سنة برای ما مفهوم معینی نداره يعني ما نمیتونیم مستقنی از سنت بشیم بدون سنت بیایم به قرآن عمل بکنیم ما نمیتونیم به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لن یتفرقا حتی یردا لن یتفرقا قرآن و سنت از هم جدا نمیشن حتی یردا علیه تو یعنی این بشارتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که همونطور که قرآن تضمین حفظش رو کرده سنت هم حفظ خواهد شد تا حفظ یعنی تا قیامت لن یتفرقا از هم دیگه جدا نمیشن اینو بدونید همونطور که خدا قرآن را حفظ کرده سنت را هم حفظ میکنه چون ما گفتیم مفهوم عقیم الصلاة و آت الزکا و دیگر مسائلی که خدا در قرآن گفته ما نمیتونیم بفهمیم مجرد از سنت به پشت دادن به سنت پشت بدیم به سنت بیام قرآن بهش عمل بکنیم نمیتونیم در همین خدا میگه انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل ذکر رو بهت دادیم قرآن رو بهت دادیم وحی کردیم نازل کردیم تا برای مردم تبیین بکنی روشن بکنی بخاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ترکتکم علی المحجه البيضاء لیلها نهارها. محجت البيضاء چیه قرآن و سنت بیضا هست پاک هست پاکه منزهه روشنه ولی کی میخواد که اینو برای ما روشن بکنه روشن بسازه اون کسی که علم به شریعت داشته باشه علم به سنت داشته باشه تمسک به حبل الله توصیه خود قرآن و به بحبل الله تمسک بحبل الله و تبع الهدى این تمسکم رسول الله صلی الله علیه و سلم تمسک را به خاطر اینکه در ذهن ما این معنی تمسک بیاد چه تعبیر میکنه میگه عضو علیها بالنواجد عض سفت و سخت با دندون آسیاب بگیرید همه میدونن با دندون گرفتن قوی تا با دست سر نوشابه وقتی باز نمیشه آدم با دندون باز میکنه وقتی که دست زورش نمیکنه زور دندون قوی تره درسته بیشتره نه یعنی بیشتره چیزی که انسان میتونه روش فشار بیاره مایچه های فک خیلی قوی ترن تا دست بخاطر همین رسول الله صلی الله علیه و اون قوی ترین چیز قوی محکم ترین چیزی که ما میتونیم نگه بداریم مثلا میگه عضو و دندان آسیا عضو علیها بالنواجد نواجد دندان آسیا سفت و سخت بگیری این محکم آدم باید سنت رو محکم بگیره عضو علیها این تمسکی باید انسان سفت و محکم بگیره عضو علیها بالنواجد التمسك بحبل الله واتبع الهدى پیروی کن از هدات سنته همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خطبه حاجت میگفتن خیر الكلام كلام الله و خیر الهد هدی محمد و در یا بعضی از محدثین با این تشبیه و خیر الهدى هدى محمد و تبع الهدى خیر الهدی این هدایته و تبع الهدى یعنی هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم تبع الهدى يعني راه راه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوش راه سنت را بگیر قرآن را سفت و محکم بهش بچسب و راه سنت را بگیر اینو ما بدونیم حالا شاید اینجا از باب خلاصه اینجا اومده فقط این دوتا مصدر و مرجع ذکر کرده و اونم قرآن و سنت ولیکن یک بند سومی هم ما داریم یک بند سومی که این اعتقاد بر اساس اون نوشته شده ما بند سومی هم داریم با اونم تمسک به فهم سلف تمسک به فهم سلف این اعتقاد روش نوشته شده ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع اتبع الهدى و یتبع غیر سبیل اونجا در قرآن میگه اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم به غیر اتباع راه اصحاب نمیشه ومن يشاقق مشاققات اختلافه افتراقه ومن يشاقق أي يفترق الرسول یعنی يعني راهش باز راه رسول مغایرت بکنه جدا بکنه من بعد ما تبین له الهدى بعد از اینکه هدا تبیین بشه هدا چیه؟ تبع الهدى سنت تبیین بشه و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت مسیرا المؤمنین الف و لام معرفه است کی بودن در اون زمانی که این آیه نازل شد غیر از صحابه کسان دیگه بودن خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به اهل اون زمان دیگه ای کسانی که میخوای ایمان بیارید راه اینها رو باید بگیرید مهاجرین و انصار والذین تبعوهم باحسان اونهایی که رو به راه اصحاب بودن به احسان به نیکی نه اونا چون یک نفرشون دزدی کرده من رو به راه اونا اونا هم دزدی کرد خیر والذین تبعوهم به احسان یعنی در نیکی ها در اون چیزهایی که ممدوح بوده جهادشون همتشون پایبندیشون به سنت تهجدشون اخلاصشون صدقشون مکونو مع الصادقین قصه کعب رو داریم صادق باشید مثل اینها کجا میتونید از خدا فرار بکنید اهل گناه نباشید راه فراری گریزی از خدا نیست همونطور که کعب اومد گفت یا رسول الله اگر بخوام از تو فرار بکنم از خدا کجا فرار بکنم لسان صدق یا خودش میگه من شاعرم میتونم از خودم دفاع بکنم ولی دفاع نکنه این صدقه که خدا بعدش میگه وعلى ثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت آخرش خدا میگه آیه بعدیش بکونوا مع الصادقین مثل اینها همراه اینها صادق باشید صادق بود در توبهش ای رسول خدا من بهانه ندارم میتونست بهانه بیاره منافقین بعد از اون اومدن گفتن برو بهانه بیار برو بهانه بیار همه منافقین اومدن گفت اینقدر دیگه بهم وسوسه کردن که دیگه لا وسوسه تو دل اومد که بله شاید دیگه تنها راه خودم تک و تنها پس نه هم برم مثل منافقین بشم میگه بعد یهو خدا الهام کرد به قلبم کسی غیر از منم بود گفتن که بله هلال ابن امیه و مرار ابن ربیع گفت هر دو تا اصحاب بعد بودن گفتم بله بهترین کسان الگو من اینا نه اونا الگو من کیان اصحاب بعد این والذین تبعوهم باحسان خب اگر کسی راه صحابه را نگرفت فهم سلف را نگرفت راهش چیه راهش کجه بعید در حقش اومده و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم مصیبه بدتنی راه انتخاب کرده این اعتبار به فهم و درک صحابه هست خیلی ها آه. ما صحابه را عالمترین میدونیم عالمترین میشماریم چون به خدامون اطمینان داریم که قرآن را به لسان عربی مبین فرستاده که حجت باشه اگر اونها اهل فهم و حجت نبودن پس عذری میشه در روز قیامت برای ابو جهل و امثالش که ما فهم خطاب شارع کلام خدا را نفهمیدیم اگر ما بگیم صحابه ندونستن قرآن درک نکردن شاید مسئله ای براشون مبهم بوده مثل استوای خدا بر عرش پس ابو جهل و امثالش ابو لهب و سران قریش که مشرک و ملحد بودن عذر خواهند داشت چرا چون قرآن براش شفاف نبود قابل درک نبود پس ما باید بدونیم اونها اهل درک بودن و اهل لغت بودن و قرآن به زبان اونها نازل شده و درایت تام داشتن بدون شک اگر نه در تنزیل خدا و در فرموده خدا که به لسان عربی مبین هست شک دارید مبینه یعنی برای اونهایی که بر زبانشون نه برای ایرانی مبینه برای این کسی که اهل لغت، اهل فصاحته براشون مبین بود و میدونه یعنی چی مبین واضحه شاید یکی از اصحاب معنای فردی از کلمه افرادی از کلمه رو ندونن مثل کلمه فاطر که ابن عباس میگه تا وقتی که از عربی نشیدم که میگه که زمین فاطر شده مفتور شده نمیدونستم معنی فاطر چیه شاید یک چیزی ولی که جمع صحابه همشون درایت تام به لغت به لغت عرب و لغت قرآن داشتند یعنی میدونستن خطاب خداوند اقیم الصلاه یعنی چی اقیم الصلاه نه اون اقیم الصلاه که اون باطنی ها استنباط میکنه اقیم الصلاه یعنی که علی خداست این فهم صحابی نیست اقیم الصلاه در لغت عرب واضحه یعنی نماز رو برپا بدارید نماز بخونید نه اینکه گوش بزنید گیتار بزنید این لغت عرب نیست بخاطر همین خداوند بهش اعتبار داده به فهم اونها آیا زیاده در بحث اعتبار دادن به فهم اصحاب أسلف إليه خضران فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا كي مشركين فكساني غير المشركين كبعدم قانون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل ما آمنتم به أجر بمثل إين بمثل إين بمثل إيمان إنها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل إيمان شما إيمان وردان فقد اهتدوا این راه هدایت رو برگزیدن پس خدا و تبع الهدا خدا تنها در تمسک به سنت نیست بلکه تمسک سنت به فهم سلف امت فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فقد اهتدوا پس هدایت راه هدایت خدا خودش مرجعیت سنت به عنوان اینکه خداست راه هدایت یه طرفه تمسک به فهم سلف امتم اضافه بر اون باید حتما باشه که جدا نمیشه به خداوند این آمنوا به مثل ما آمنتون به فقد اهتدوا و این چیزی که خداوند در قرآن اشاره میکنه رسول الله صلی الله علیه و در حدیثی خلاصه بار اشاره بهش میکنن در حدیث افتراق امت ابو هرره و ابن عمر و انس و جابر و دیگر اصحاب ده تن از 11 تن از اصحاب حدیث افتراق امت رو روایت ستفترق امتی إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة أمة من أفقد صفر مشان همش جهنم ما داري فرقة قالوا صفهم يا رسول الله بس شو بما بقوا شو بين أشخاص يحسن صفهم لنا يا رسول الله قال هم الجماعة وذا روايتي ما أنا عليه اليوم أصحابي ان جماعات چه جماعتي جماعتي كمان روشن بأصحاب من راه اینها راه چیه هدایت و تبع الهدى میخوای نجات بیابی باید به قرآن و سنت بچسبی با فهم سلف امت این راه هدایته غیر از اون راه گمراهی و ضلالته غیر از اون راه راه گمراهی هست مثلا بالفرض مثال من مثال میزنم در زمان عبدالله بن عمر که زنده بود چنانچه امام مسلم روایت میکنه وقتی که کسانی در عراق و ایران متأثر به فکر فلاسفه شده بودن اومدن درباره خداوند قضاوت کردن که خداوند از آینده با خبر نیست ان الامر امر جدید داره تازه داره رخ میده خدا اگر بگیم میدونه فردا چی میشه خدا ظالمه خدا داره جلو ظلم رو نمیگیره اگر ما بگیم خدا فردا میدونه چی میشه پس ما مجبوریم یعنی خدا از قبل دونسته و بر همین منوال ما را خلقت کرده پس چون ما مجبور نیستیم اختیار داریم پس خداوند از فردا نمیدونه لوازمش فهمیدیم ان الامر اونف امر جدیده چرا جدیده چون اگر جدید نباشه سابق باشه میشه ما مجبور فرداش خدا میدونه که ما غذا میخوریم نمیخوریم زنده هستیم نیستیم پس چون خداوند تقدیر کرده از قبل که من کی بیمیرم کی بخورم کجا بخورم با کی بخورم پس خداوند مجبورمون کرده و روی غلطتی ما رو گذاشته که ما همونطوری داریم حرکت میکنیم مثل شاخه درختی که باز اینور اونور او را تکون میده اینطوری حرفی زدن وقتی که این خبر را عبدالله ابن عمر شنید چنین گفت اعلمهم انی بریء منهم و انهم براء منی من از اشون بریم اونها از منم بریم من از اونها نیستم براءت صحابی رسول الله صلی الله علیه و از این فکر و بعد میاد در رد اونها حدیثی که از پدرش عمر بن الخطاب رضی الله عنهم رضی الله عنهما اون چیزی که شنیدی بود نقل میکنه از که میگوید عمر بن الخطاب در مجلسی بودم با رسول الله صلی الله علیه و سلم که جبرئیل اومد زانو به زانی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و سوال پرسید مال اسلام قال الاسلام قیم و آخرش قال ما مال ایمان قال أن تؤمن بالله ومل... أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره اینجا بچه شاهدی که استناد بهش میکنه عبدالله بن عمر در رد بر قدریه حالا بحث قضا و قدر خواهد اومد لیکن اینجا فقط از باب اشاره دارم میگم خب حالا اگر کسی بیاد بگه انسان مجبوره یا خدا از آینده نمیده فکر معتزلی رو بگیره فکر جهم و صفان و جعد و درهم را بگیره این راهش راه هدایته خیر این راهش راه هدایت نیست صحابه اینطوری نفهمیدن و صحابه هم فهم خودشون رو با استناد به ما نفت کردن و اعلان براعت کردن از این افکاری قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح ولا تكو بدعيا از اهل بدعت نباش از اهل بدعت نباش تا شاید اینکه تو رستگار بشی اینجا به معنی شاید هست که نمیاد چون لعلک با جای از باب به ترجی میاد جای از باب دعا میاد تا اینکه تو رستگار بشی نه امید هست چون به دو معنا میاد جایی از باب به ترجی میاد جایی از باب دعا میاد حالا ما بحث صرف و نحویشو نمیخوام اینجا بکنیم فقط اون مسائلی که مهمه برامون ولا تکو بدعیا ما حدیث در صحیح بخاری داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از حوز یاد میکنن وقتی که مؤمنین محشور میشوند از قبرشون هر امتی میرون به طرف پیامبر خودشون هر پیامبری هم حوز داره رسول الله هم صلی الله علیه و سلم بر سر حوز ایستاده و مؤمنین را از آثار بوزوشون تشخیص میدهند اونجا هست که کسانی از حوز رانده میشوند ملائکه نمیذارن که وارد حوز بشن یدادون علی الحوز کنار زده بشن رسول الله میگه گفتم اصحابی و بعضی از اصحاب اصحابی اصحاب شیعان میان استناد به این میکنن که بله صحابه نگاه کنید اینجا رانده شدن از قبل از حوز خیر اینجا منظور از اصحاب صحابه رسول الله صلی الله علیه و اینجا منظور امت محمد گفت امت محمد میان وارد حوز بشن و اینجا زمیر اصحاب به امت برمیگرده از اون امت محمد صلی الله علیه و سلم بخاطر همین تصغیر اصحاب اومد لفظ مبین بر اون لفظ مجملی که اصحاب هست مقدمه و بالفرد اون لفظ اصحاب اومده بود منظور اصحاب منظور کسانی از امتشه و صحابی بعد ملائکه در جواب رسول چی میگن ما تدري ما احدث من بعدك نمیدونی چی احداث کردن یعنی چه بدعت هایی اوردن حالا میخواد بدعت های قولی باشه میخواد بدعت های عملی باشه یا بدعت های اعتقادی بدعت های قولی عملی و اعتقادی فرقی نمیکنه چه بگن ایمان قول و اعتقاد تنهاست عمل از ایمان نیست چه بگن الرحمن علی العرش استوا به معنای استولا فرقی نمیکنه اینها تابع و رهرو راه مصطفى صلی الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اینها اینها بدعيان ولا تكو بدعيان نسو فی باش بیا برای خودت ذکر و نمازهای بی اساس بساز اليوم اکملت لكم دینه. دین کامل شده نیازی به تو صوفی ندارد که بیایی برای ما نماز حاجت را اختراع بکنی و در فضیلتش حدیث موضوع برامون بگی هست بعضی جاها کتاب نماز حاجت پخش میکنن توضیح میکنن حدیث علی نبی طالب توش میارن فلان سوره بخون این بدعت در دین با حدیث دروغ یا شش رکعت نماز ابوابین بعد از مغرب هیچ اساسی نداره یا از کارهای مختلف اختراع شده که اساسی از شریعت از سنت و قول سلف ما نداریم ولا تک بدعین اهل بدعت نباش به دین چیز اضافه مکن که دین چیزی به اضافات تو نیازی نداره دین نیازمنده تو نیست که تو بیای کامل بکنی خداوند کاملش ساخته اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام کدوم اسلام اسلام صحابه و اسلام محمد صلی الله علیه و رضیت لكم الاسلام اون اسلام خداوند ازش استعلان رضایت کرده نه این اسلام صوفیانه که بیان گرداگرد هم دیگه بشینن بیا هو هو هو هو رسول الله اصحابش تابعین می نشستن در مسجد حلقه می گفتن هو هو احساسی نداره در شریعت ولا تکو بدعیا این بدعت در دین احداث در دین اگر خوب بود صحابه سبقت گرفتن همونطور که ابن مسعود گوید روزی به ابن مسعود رضی الله رضی الله عنه خبر داده میشه که اشخاصی در مسجد نشستن سنگ را گذاشتن میگن سبحان الله سنگ را گذاشتن میگن الحمدلله ناراحت میشه چش اشخاصی چه چیز جدیدی اختراع شده بلند میشه میاد دوان دوان توی مسجد چه خبره میبینه و اشخاص نشستن سنگ میشمرن گفت که چرا این را دارید انجام میدید گفت که ذکر داریم میگیم گفت اگر ذکر به این خوب بود ما اصحاب انجام میدادیم سبقت میگرفتیم اونا سابقون سابقون بودن دیگه گفت که گفتن مگه ذکر بده نه بد نیست ولكن کم من مرید للخیر لا یدرکه چقدر اشخاص هستن میخوان کار خیر انجام داده راهش بلد نیستن این نه راهشه رسول الله با انگشت میشمارد عقد میکرد انگشتان بند بند میشمرد و میگفت که بندهای انگشت تو روز قیامت گواه میدن بر تسبیح تو بدعت عملی نظافت در دینه ابن مسعود در رد بر اونها گفت اگر خوب بود ما انجام میدادیم اونهایی که خداوند گفت این آمنو به مثل ما آمنتم بیدی اگر ایمانتون مثل ایمان اونها بود بعد همون رابی که از ابن مسعود هست میگوید تمامی اون اشخاص که در مسجد نشسته بودن جز کسانی از خوارج بودن که بر علیه علی رضی الله عنه خروج کرده به از اینجا شروع میشه انسان استحسان بکنه در دین خدا بیاد فکر بکنه بهتر از صحابه میفهمه بهتر از تابعی میفهمه بهتر از ائمه تابع تابعی میفهمه از اینجا شروع میشه تا اینکه میرسه به بدعت‌های اعتقادی و اعتقادهای کفری شیطان از کم شروع میکنه تا اینکه برسه به اون جاهای بالا تمسك بحبل الله و تبع الهدى ولا لعلک بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو و تربح و یعنی دین خودت را دیانت خودت را قرآن و سنت قرار بده و دین دین دیانتت قرآن و سنت را قرار بده نه اشخاص تعصب به قول فلان امام و فلان شیخ و فلان کس نداشته باش و دین به کتاب الله پایبند به قرآن و سنت باش چون کسانی که دینشون را از اشخاص میگیرند اعتبار را به اشخاص میدهند خداوند مذمت کرده راه اونها و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه هبا اگر خدا بهشون بگه که قرآن و سنت را بگیر میگن که ما آبا و اجدادمون اینطوری بودن اعتبارش اشخاصه نه قرآن نه مدرک از قرآن و سنت به خاطر همین یکی از انواع شرک شرک در طاعت شرک در طاعت نسی از قرآن و سنت بر یک مسئله باشه خدا یک امری را تقریر بکنه و بعد بگه من که ملزم نیستم مگر تو از امام ابو حنیفه از امام شافعی بهتر میفهمی من منظر نیستم من فهم امام ابو حنیفه یا امام مالک یا امام شافعی میفهمم اینجا دیگه دینمون دیانتمون روی قرآن و سنت نیست روی شخصه چرا در شرک طاعت وارد میشه چون خداوند در قرآن ملامت میکنه سرزنش میکنه نکوهش میکنه یهود و نصارا اتخذوا احبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله عدي بن حاتم تتناشر سنن الترمذي وسند صحيح وما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا ما ربشون قرار ندادين ربمون إنسان نعلمهم ونرهبانهم العبادمون هنا أربابهم النساء قال أوليس إذا حللوا ما حرم الله حللتم وإذا حل وإذا وإذا حرموا ما أحل الله حرم قالوا بلى قال تلك عبادتهم اگر اونها چیز حلال میکردن خدا حرام میکرد شما حلال نمیکردید گفت آری گفت چیز خدا حرام میکرد یا برعکسش شما تابع علماتون نمیشید گفت آری قال تلك عبادت این عبادت اونها هست عبادت اونها هست یعنی اگر ما دین خودمون را قرآن و سنت قرار ندیم اشخاص قرار بدیم معیار حلال و حرام رو اشخاص قرار میدیم نه قرآن و سنت یعنی سنت بهمون بیاد بعد بگیم که نه فلان امام اینطوری گفته در نقض اون سنت اینجا هست که ما دیانتمون روی قرآن و سنت نیست این یک مسئله مسئله دوم بحث ودن به کتاب الله مسئله که درش نهفته هست دینت رو قرار بده این دین فقط از لحاظ اعتقادی نیست بلکه هم قول هم عمل هم اعتقاد ستا با هم دینت رو قرآن و یعنی رهرو راه اونها باش همونطور که خداوند بهمون دستور میده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی تبع راهرو رهرو راه اونها باش در قول و عمل و در اعتقاد فاتبعونی يحببكم الله تجي خدا شما را دوست داشته باشید اتباع تنها فقط در اقوال نیست در ادعا نیست در عمله و این عمل باید ما روش تسلیم بشیم یا ایها الذين آمنوا ادخلوا في السلم کافه یعنی ودین به کتاب الله و سنن یعنی به تمامی اینها دیانت داشته باش پایبند باش به تمامی اونها کافه تسلیم تمامی اینها باش نه اینکه بگی حالا نمازم خوندم نخوندم اومدم مسجد نیومدم خیر واستقم استقامت کن دستور به استقامت یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه بعد خدا تهدید میکنه فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم اگر پاتون لغزید راه قرآن و سنت و فهم سلف امت را نگرفتی اونجا هست که چی اونجا هست که خداوند بدونید که صاحب عزت از حرفش بر نمیگرده خداوند عقوبتتون میکنه یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان رای هوا و حبس و شیطان رو نگیرید که شیطان چیه لكم عدو مبین دشمن شماست فان زللتم اگر پاتون لغزید از لحاظ فکری از لحاظ اعتقادی از لحاظ عملی اگر پاتون لغزید بدونید که خداوند صاحب بعد از اینکه شما دونستید این چیز حرامه این راه درست نیست برید بدونید که خداوند صاحب عزت از حرفش بر نمیگرده من یسلم وجهه لله آیا در این بابی که خداوند دستور میده به استسلام و تسلیم شدن اینه این دینی که خدا از ما خواسته پایبندی و استقامت روی اون محکم گرفتن که گفتیم در بیت اول در در, در شرح بیت اول عضو علیها بالنما باید سفت و محکم این ودن که میگی یعنی این دیانتتو محکم بگیر ودن به کتاب الله و سنن التي اتت عن رسول الله سنت هایی رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نه که فقط الله انسان فقط گفتم ادعا بکنه و دنبالش نره باید انسانم دنبالش بره ما در محبت الله را داریم باید دنبال باشیم که رسول چی گفته بریم بخاری و مسلم و سنن بخونیم دین به ادعا نیست که من بگم من سنیم ولی چیز از حدیث رسول الله بلد نیستم سیرتش بلد نیستم دنبالش نرفتی اگر راه واقعا راه رو به راهش هستی ادعا داری چقدر طلب علم کردی چقدر رفتی دنبال علمش چی گفته چی نگفته صحت و ضعفش چقدر رفتی دنبالش آدم باید مصطلح حدیث بلد باشه بدون صحیح هست صحیح نیست باید این علم رو یاد بگیره تا اینکه دینش روی بصیرت باشه دین گفتم به این نیست که حالا من بفهمم حالا رسول الله چی گفتن فقط این نه باید علوم شرعی را اون که علما به ما تبیین کردن یاد بگیریم از علم لغت علم اصول علم مصطلح و یاد بگیریم چرا چون دستور خدا به چیه قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره چون دینمون باید با بصیرت باشه مثل رسول الله از بصیرت نیست که کتابی به ما بیارن در مسجد برامون بخونن برامون قادر بکنن حدیث دروغ و من ممن افترى على الله كذبا چه کسی تر است که دروغ بر خدا ببنده دروغ بر رسول الله که وحیش از طرف خدا بنده دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ بر خدا بنده انه لا ينطق عن الهوى از طرف خود صحبت نمیکنه وحی از طرف خدا بنده پس خیلی بحث مهمی هست که انسان در دینش روی بسیدت باشه اتباع بکنه پیروی بکنه دنبال مستند و دلیل باشه از قرآن و سنت نه دنبال اشخاص فلان شخص چی گفته و فلان کسی چی گفته و دن به کتاب الله و سنن التي اتت عن رسول الله تنجو و تربح تنجو نجات میابی نجات در اینه نجات در چی از جهنم خدا از عذاب قبر از خشم خدا راه نجات چون غیر از این راه راه جهنمه و من یشاقق الرسول تا آخرش میاد نولی ما و نسلی جهنم غیر از اون راه راه جهنمه راه کی راه هدایت راه بهشت راه نجات راه رسول الله و اصحابش تنجو و تربح رفت میکنی رفت سوده در مقابل یک سنت ده برابر اجر و پاداش داری غیر از عمل به سنت که انسان اجر و پاداش داره بحث اجرهای فراوان که در مقابل اذکار نمازها صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد به 27 درجه 27 بار درجهش بیشتره نماز جماعت با فرقش با نماز فرد این ربش تنجو وتربح بالربح قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله حب خدا ربح سوده چه بلا ثلاثين يا جبريل إني احب فلانا فاحبه فينادى جبريل أي جبريل من فلانا لدوس دوست دارم دوستش داشته باش بعد جبريل داد فرياد میزنه به ملائکه به ملائکه خداوند میگوید فلان بنده را دوست دارم او را دوست داشته باشید تنجو و تربحو ربح لا چطور به دست بیاریم لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوابل حتى احبه سنت است نشستنمون در این مجلس چیه نافله است یک سنتی داریم انجام میدیم که رسول الله بهش توصیف ما من مجلس یجلسون فیذکرون الله الا وحفتهم الملائکه وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة رحمته ربح سودة يا نه نعم؟ سودة سودة ربح چه في بلا ثلاثين این مدرسي كلام خدا و رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم أنا حالا گفتم زیاده که يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم گناهان شما هم أمور میشه همونطور که رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم برای طالب علم این الملائکه تضع اجنحتها یه طرف داریم بالشو پرس میکنه زیر پای یه طرف با پاهای طالب علم از طرف دیگه تستقن الشیطان بالبعد مایه در درگاه پرندگان استغفار میکنن به طالب علم خب اینا سود سود نیست سود. این دینی که خداوند ازمون میخواد و دین به کتاب الله و سنن التي اتت عن رسول الله تنجو و تربحو این دو بیت خیلی ببخشید که خیلی کم یا یواش یواش رفتیم جلو انشاءالله به همین سبت هر مجلسی 50 دقیقه بعد از اون دیگه 10 دقیقه هم استراحت میکنیم دیگه متن اصول رو شروع خواهیم کرد همین قد کفایت و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی محمد